bikaina, eh? Aporo estu, jo, hortikaten Bai, atzoko egun eta geho behintzat, eskertun bai. da, olako. Arratzaldia, arratzaldia motza da eh? Hoi da. Erki, ba, bueno. bueno guriak kirol... geha ordon. Azki berko dugu, ez? Azte beti bat dugu, zer bat jamen, mhm. kirola, eh? da eta ziko bea, oi hartzunko kirol, kirolaiekin, ez? Uh -huh, vale, e, oi hartzun elkarteko emaitzakin hasiko geha, e, orezko regionalekoak. Uh bai, e, bi, bine, berdin du uh txean, urolan aurka, bai. zumarra taldea, eta hori guztu partidu irabazteko da zela, baina azkerien punto batekin konformatu behar, eta, eta gainea eskerrak, zetik, ez dago dugu joan zen partida, eta harri garretzizan zen ez irabaztia partidu hori, zatik angari argoten mutilak, e, keio intzuten, e, eh, giazan keio izan duzian zelaian, e, baina, e, kola esterin sartzen, pues, hor, e, zakeba kasi batzuk bitxe bali atzean, Ez egin, egin esan, e, zomarrakoak, oso talde zea, eh? Amutikia, gizon mutil fuerteak, sendoak, eta gogorrak ere bai, eh? segun ze partze momentotan, e, falta asko, eta egia zan, hobeto e, izenian oi hartzun, e, eta bat behaiena, area txikira, eta bueno, aldean bai defensa eta atezainan eh, ez ziren ondo aklaratu, bat, bat beste katikean, azkerian, bueno, gola jaso zuten, mhm. eta txedenean juntzian e, eh, 0 eta bat e, galtzen, ez? Eta gero bigarren zatikean berriz ere, e, bueno, e, oso ondo, jartu harrak, geldik eta pila bat, beste zaina behaena, e, berdik eta lortu zuten, pabolo Gaztelu mendiri ezker, eta ordu bat falta zen, eta, ba, espero zen partida ira, buelta matea, e, irautzea, baina, beste, beste erru beste, beste, bat, ez? Mhm galdean, ez ezainak, eta bueno, horko, neko, neko, zera, e, eh, neko flojo bilizian, galdean, eta bat eta bi, nolaren gauza. Eta ja partidu bukatzea, ja, gutxi faltazen partidu bukatzeko, eta horre mm ba, eta jeak zazpi minutuko luzapena. Zazpi ez, minutu, eh? Bai, ez da goizkoa, baina eh. egia yeah. zan, e, eh, behartzen horko, itxu, bueno, lurrian tozen dugu guztian, faltak, mm eta, bueno, ez da goizkoa zazpi minutu ematea, baina eta gola hori zarteko eta laroi tamazazpi garren minutuan. Ara. Eh, Ikara garrera, azkin segunduan, eh? jortik eta bat e, eh, potazun, er, unailak zartek, eh, areaz kanpo eta izkodaratik hartuzun. Uh -huh. Eta gara, laroi tamazazpi garren minutuan eta beste taldeakoak, epizka mozkatu dintzian, ez, gara. Ja. Yeah. E, izamazen alderantziz, minutu e, gure aurka, ez, e, kanpoan, egia zan, <laughs> e, kexateko goiazetik, ez, ez da oikoa, ez? Oida. Eta neiko, nahiko beroa bukatu zen partida, eta horren izan du Merezitako partitzea, berezi bertutela irabaztea, baina azkerin eskarrak agame punto bat lortzea. Hoi da, ez dala gutxi izaten nolakotan orduan. Eh, hoi da, hoi da, eh, hoi da, mazazpigarren minutuan, egia eta, bilari bat, ez? Gola, gola zartzea, eta egia eta, Eh, kriston, kriston gola, Eh? Eta, bueno, bai. zeingo dugu, agia zan berriketa bat, punto bat gehiago, hor koruntz, goian, goian, e, eh, egiteko. Irugarren postoan daude, meretzi puntukin, bai, Bai, bai, oza, que, bueno, Eta, e, ondo. Esan eh? dezu, Pablo Gaztelumendi eta Unai Lasartek sartu zituztela bai, golak, amaikakoa, bai. Josimiel? Bai, ate zein bezala, gitor, bon, ezkero, inigo ira hola, Josu Txabarri, Neu Loperena, Bilata Paulaza, Iban Pikabea, Inau Fernandez, Pablo Gaztelumendi, Ander Garbendia, Xebera Pasaran eta Josu Iribarren. Uh -huh. Aldaketa, Bilata Esponda, Jorita Spiros eta e, Unai Lazarte. Eta zuke zamezela golak Paula Zerbendik eta e, Unai, Unai Lazarte. Zartu zituen, eh? Mm -hmm. Eta zarkapen hartuko dugu, e, eh, right. Bai. Ernani lider zendoa, baina galdu gintzun, turinen aurka, lehenengo partidua bat Denbora lehenengoa, orduan. Bai, errente jen fande e, pieta bat, turinek idaz zituen, orduan, Ernani lider, oitazazin punturekin, zuri bigarren hogeita punturekin eta oiartzun irugarren emirezi punturekin. Orduan, bigarren posturako lehia, lehia ekeukuz garra jekuz dago, eh? Mm -hmm. postuan, oztabar zei punturekin, beti gazte zei punturekin, eta montra e, eh, betzi, betzi punturekin. Mm -hmm. Bueno, Jimiel, bai. e, alde hortatik esango helenguan beti gazteko batzukin eoteko eh, aukera izan du nula. Bai. Eta behaiek ez ziotela garrantzi asko ikematen zailkapenan beak bekaldi hortan eotiakin, eotiai. Ja, e, Hoi da, Neko ez dutela jartu da, bai, bai, urteko partidu hori izate dutela. Pues tristia da, imaginatu que la bigarre maila, o bigarre <laughs> zehara, erregioa, bai, ja, zinduzuta, oi jartu dut, eta gero maila getxi. Oi da, lehen hori bai, bai, izan dute, baino. Bai, hori izan dute, baino, barrutika, uste dut, beste pentsuak ere bai izan dutela, eh? <laughs> Arrasko, arrasko, bai, Hombre, pentsatzet, oi hartzu arbaten aurrian, ba, oi esatia bai. ondo eatzen dela. Normala, oi da, realan atik guala, azetik, ba, zan ez idea, ziren un trahizta bigarre maila getxi, ja, <laughs> Bueno, que uneko partidu bat kanpoan, Berillon, eh, bai. Berillo jartzen, eh, datorren azte budan. Vale, jarrai dezagun aurrean, eskak. Zon, gure eskak, gure eskak, beti bezala. Oida. Eh, zarautzen, utx eta utx, aukera pila bat, eta, eta, ez zin partidu bat, penalti, me penalti bat ere fallatu zuten. postea bota zuten penalti bat, zara que, nahi du, ze, ze, apunteri, punteri, punteri txarra daukaten, eh? Uh -huh. Zeguka animo gaman geni jozen ba, eh? Zaporra eta bai. ikenun zena, eh? Zango dugu zei genuen ez, zazneko zean, mirari? Bai, bueno, kontua da, asteazkeneko saioa grabatu dautzi genula, larun batean grabatu genuen, hemen izan genitula alazne intziarte, maitane toledo, eta uh -huh. ainara herrero. Oida. Eta, bueno, ba, nola ez genekin ze, ze pasako zen, ze bai realak bai. eta bai oi hartzunek atzu jokatzen zuten, neske, eh, neske mailakuek uh -huh. Eta, bueno, ba, guk porra bat utzi genuen aurretik prestatu da, eta bai. inorrek ez genuen batean, bai, ez? Ba, Aztea genuen hor zuzak genuen, ez? Bola de mm. kristal edo... Bai. Lola brujana edo zorgilena azteko genula, iaz batze genuen, eta, eta ez zinez batu. Kristala eh? gaizki garbitu izango genuen. Bai, desastre. Dire gaman genuen irabazten, bai, rea bai. neskana. Eta bai hori hartzun, gaine ezak genuen, eta zen ezartuko zuen gola, eta zerra. Eta, eta mhm. jo, beste berriketak egin, pues, e, ezko da, kuruntz joatea. Eta ea, dinamika aldatzen duten, beti zaten dugu zabea, baina horren eta digazko gazten da, baina, baina no, hemen aurra dijo azte, eh, jardunaldiak. Eta, mhm. bueno, amikako amango dut, ez ezain egin bezala eh, eider, gero, Ane Perez, Leire, Alazne, Amaia, Titai, Ane Mugarza, Alanin Ziarte, Marina, Erika eta Oiana. Aldaketak nerea, esti eta eh, naia. Da, bueno, golik zer izan du, Eta zerka peramango dut, e, bai. hemen ezabezela ojartzu errak, pena bat, baina orde or, or, guzte, neko, neko azean, eta eta zantzuan bezala ez, eh, aurre adiko azte zeak, e, eunak, eta urt, azteak ere bai, eta eta azten espabilatzen. Espabilatzen, zetik egin, hoen aukera ona, kaste joanen aurka dakate, igandean, bai. amabitan, bai. e, beko zoruan da, kaste joan, eta mhm. nigu ez ja, bueno, ordua dela ja. Ba, eh? A eh? ber, amargarren postu hortatik I, gora egiten. Amargarren entikan gutxinez e, gora, gora igauterozki, ez? Gano, mm -hmm. zain nazio zazuna, eta ez genuen legunean, ez? E, abantot atletik eta beti hori zutena goru, goia eta reala, o edatzu bakatu, mm -hmm. bien, eta bai zain nazio eta bai osasuna eta bai Añorga, e, goi, goiko postu den. Ja, azten dian pixka, pixka goruz, eh? Hoi da, zerekin jarraituko dugu, Jose Miguel? Bueno, beste talde gatuko itxugur, lehen regionala, bai. oiatzunek bi pasaiak bat, e, lider oiatzuarrak, Oizko jubun Zanoto Malizteoak bi, oiartzunek bi, amala hogarren, aleto futbola, gipuzako lehen maian, oiartzunek zazpi, aletsa dau, lider dijo joazte, e, oiartzuarrak, bigarren maian, gipuzakoa, pau errandiez bi, plaza berrik bost, betzigarren, irugarren maian, e, eh, bau lau, anoetak bi, eta e, oiartzuarrak e, di joazte, e, bigarren. Eta esakot dugu ez azkibaloan, oiartzunek zazkilagunak ere ez dela burua, etxaten egiozan, oiartzunek zazkilagunak darroita amar, erroi bide, berroita mazazpi, eta horiek ere azkera horreneko postuan. Mhm. Mm -hmm. jarraituko dugu nesken Superligakin? Bai, jarraituko dugu, esan bezala, esan bezala e, realak e, eh, galduzu, aurka, eta gila zan entzutan nia, esan zutela horiek ere horiak zorra bezala aukera pila bat, baina ezin, ezin kola sartu, eta azkenian, behar aukera batean, pues, gola eta, eta porrota, ez? Aipatuko dugu hor, e, eh, bai. iru euskal taldeen, e, eh, Superligako iru euskal taldeek, galdu indutela asteburu burontan, bai atletikeak eta baita lagunak ege. Eh. Bai, bai, bueno, atletik egin irabazi egin zuen, zangarri eh? Bai, ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, atletik egin da, da zen, zendo dagona, lider di joa, hori punturekin, eta, eta, bueno, bigarren jazi, punto, bat zorona, hori zendo di joa, eta, bueno, reala, zer. Jekin, daia, amik, amik, ah, amik, amik puestoa, eta, bueno, eta lagunak izkaxuak, bueno, zatzen bezala, gutxina da, puntu balor zuten, ez? Ez da, puntu alik, puntu alik anen Ea, ea gutxina da, zan dian, ja, oiek ere, puntu bat zuten. Eta bigaren behin baina jopo gea? Bai, realak, eh? osasunan aurka, edo eh, osansek, osasunan aurka, utxeta bat. Bai, bueno, eh, hemen, eh, ezin da, esan demetan, bat jo, eh? azkenekoak, usazuneko, usazuna be, eta soluan, eta bitu, irabazi, ez eh? Ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez alabez ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, oita da, gero, e, eh, reunion zigarren, ja pixka bitan goruz doa, medizin punturekin, eta eh, e, e, eh, sanze zango dugu emendagoela, sortzigarren puntu, oia, sortzigarren postua medizin punturekin. E, eta osasuna, zan bezala, beko zoluan, e, bost punturekin. E, bigarren mailan, zailkapeneko lehenbiziko irurak, eta e, azken bai. lauak? Eltxe, hoita bai punturekin, Girona, eh, mhm. sendo da, eh, eh? bai punturekin, zerek esan Girona gorren berturiken, eta gero, irugarren Almeria, dio Villarreal, Alcorcota, Zabadel, Zetxida postuan godala jara, Herkulezek, eh, nahiz irabazi eh, hor beko postuan dago, Mirandez, Aliz eta taldea, meika punturekin, mhm. eta Zetxida posture, Razin, gizte taldea, horiek ere, Niko Larri. Mhm. Lehen mailan Real Madridek bost, atletikek bat, Bai, bai, partidik usirun eta gilezan txure gabekua, eh? Madridek neizun bezala irabazizun eta nik horriko lazai, eta bueno, aldaketa bat zuzitzen dut zituen ere atutik eguk ere, horrez eta jokatu ez Ander, e, Ander eragetzen jokatu, eta, bueno, e, eh, zemat e, eh, jokalari ere minertuta, ez? Uh -huh. Oskar de, de Marcosek ez, Eta gero ipatzeko ere, beti bezala hor eh, Madrid aldean e, eh, ze harrera juna egiten dikuten ez, Euskaldura, ez? Bai, egia esan e, eh, neko lotxagarri ja, bai, bai. e, e, irainak eta... Bai, eta zuzaetari eta, bai. bueno, gaina, gaina arraixa da, zuzaetan duna bizenakin, ez? Ike dut alako zea, eta lotxagarri ja, lotxagarri, eta gurpegien aurka eta Euskaldunan guztien aurka eta... Eta gero hor, e, bueno, aipatzekoa gurpegi juntzitzaiola, epailiai, e, bai. aktan biltzeko, ez, esaten aizionak, bai eta epaileak esan ziola ba pinganiloan gatik ez zule zerrentzuten. Ez, ez zule zerrentzuten, jode, imaginatu eta gaina abesten egin momentuan, eh, eta ez zule zerrentzuten, mm horri -hmm. gartzen lotxagarria, Eta bai, eh, eh, bai, e, izan duzuten oso arrera ona, jorente egi, Eh? Bai. Jorente beruketaz, ariketaz izenian, jorente, jorente, eta jode jorente, eta bezenian jorente berriz, mm -hmm. pues, e, zea, eh, txakizton txaloakin, eta bai, bai, bai, bueno, ikusten dugu, espanjola fanatiko hien nola, nola kundi ez? eta gero gaina, bueno, gero dure entere, jendia pixka mozkatu adago bilo aldean, zetik, gero dure entera zera argazki bat Facebooken, ikerkazile ezekin, eh, ez, bezarkatzen, ez? Bai. E, gaina, e, Madrideko, Real Madrideko, alda gran, ez? Uh -huh. Normalian bosta bat irazien dintzu nien, gogutxe dintzu, ez? Horra argazki gara eta juteko horre de kolegilez, ez? Bueno, eta, eta bueno, ikusten dira ba, baino, bai, ba, bai azkenian da... sortz salien artean ez dela giro ba. zeikan sortzen horrekin. Eh? Oida, eta giro gainen Llorentea gou egitago alde itzeko, eta giro txarra jartzen da eta Ja girua gaiztotua da unean, ba Claro, evitatu eh. Oi. Edo ez jarri gero horre eh, Facebooken eolako argazkileak edo ez egit ez. Ez, gauzaiek jendiari gilazan, gaiekusitaz, egoera hola dagoen, Fernando Llorente naurka, eta bera dago lago bat egin ikarretia juteko, pues, gero berriz, urroko partidu etxean ere, pues, bera aukazuko zailo jendea, ez? Bueno, Horren, nik uste pixka bista berdela, ez? Esan duten ez, je, juventutea jungo da, ez? Urrengo de moraldian, edo hor txera. Ikusi, berda, ustarria joate balde da, igual pat borrendu berko du, ez? Zer uh -huh. bat, ez? Amar mila euro zaten Eh, Baina, bueno, e, zein amar bine, zein marpatu behuten, edo e, e, kainak jute bali mada, hmm. ez erroa indu gabe. Ez erroa indu gabe, oida. Claro, betzi mil euro, amar mil euro ite bali maute, baina, bueno, e, azkenian... <laughs> amar mil euro, amar euro dirua da. Bai. Zer bat ez zeko moduan da, ez? Baina ez badute negoziatu nahi, eta jatu badute, pues, ia esfungo emendikan, kainak te. Oida. Hordur, amar mil euro horrein duan edo, edo libre joatia, baina, bueno, Ikusiko, Ikusiko da. Esango dugu, bueno, e, aurretik anatletik amairu garren postuan da hori bai. amalak puntukin, eta osasuna bai. kutx, e, eh, malaga kutx. Bai, irabazteko aukera zan dutikun, mm -hmm. bai. eta zezainan gatikan edo ez zutalako hor apuntutekia eh, ere oso ondo ona osasuna dukere, ezin, ezin irabazi ez. Eta berdinketa bat, eta bueno, kontutan hartuta, etxetik kanpoa irabazin zutela lengo unean, bueno, lau, mm -hmm. zeit, zeit, punto, ondo dago baina pena bat, pena bat irabazteko partida, eta oroz, eh, eh? zainolekin batian, mm -hmm. pues, jetxiera postuan, ez? Hoi da, behintzat, bueno, behintzat, e, guain di jetxiera daude, baina hogei garra Dai. posto jutzi dute, eta pentsatzen dut e, burua ere lagunduko jola horrek, ez? jokalaren bai, artean. Bai. Nik uste, nik uste baiet, ez? Gainia, jokalik ez, horrek ez? que tampoco mm -hmm. baina... Asmatia eh, falta. Eh, Asmatia falta. Eh, Lezat duguna, zera neskan emengo jartu, mm -hmm. neskan eta mutu eh? zauza, ja. Bueno, eta realak eh, gaur gauian bai. jokatuko dur, bai. eh, Mikel Labaka datorko da, raio baiak bai. no tal gure azpeitea erra, da, eza partida bezitaren izango dela, eta eh, telebizta erik izango da gaina, marka televizion mm -hmm. izango da, Orduan, ikusi nahi guztiak, e, eh, bai e, eh, gaurkua eta bai ostiralekoa ere telebista motakuten amazkan. Eh? Mm Orduan, e, da ez, erralak e, azken partidua jokateko du e, jardunaldi honetan eta ziko du lehenengo partidua, partida ostiralekin. Ostiralekin, eh? da dena telebistan bai, ah, hemen, bai, artista kontua da, hemen artista asko dozte ez, azkera bukatu eta gero dene zikoazio ostiralekin de bezala. Ikara, ikara, jake baina kopa da kategorreko astean, zekin bai. partida, etxian jarraian. Eta bueno, nik ez egin nahi el, el, el, zizek eta jan zea, ez? Zekan, irabazi ezko iru puntu horiekin, rola jarko egitzeke beha zigarren, bai. amazei punturekin, eta gio derbi aldu da, ustiralien, ustiralien, bai. Eta hori irabazi ezki hori, bi, bi partidai, irabazi ezke, Aldi izun un jarko nintzak errala, ostiralien tret ez nik usteko Ez dakit da. Ba. Bo, bos garren. Bos garren. Imaginatu. Eh, gio, ja, larun batia beste partidu jokatuko dira, ez? Bai, bai. Baina, imaginatu, jode, ez tekit gutxinez, eh, ostia legabien edo larun bat agenien zehar, bos garren otia zukaferian, ez? Eta, Baya, bueno, bueno Miguel, ez dakit, eh, amaikakuan eh, montaniarre mantenduko du, nilarra pardo, nola ikusten zuzun? Espero dugu, espero dugu, baietz, eh? Bravo, bat ikut joko hartuko dula ja, ondo uh -huh. jarri da. Sango eh, dugu, bravo, bueno, eh, bai. zurutuza eta Griezmann eta Markel beare deialdian sartu dira. Espero dugu, espero dugu, jo, dia, dia kabratuko da bestela, eta guk horoko partida egintzak edo lengunean, aukera emertzaio jokalari berdinai. Barak egu partidua dela hostialean, hostialean, bueno, egin izake aldaketa batzuk, ez? Baina espero du dure ikustiek kanpo erdilean, hilarra, pardo, eta zurtza hondik ez dago, ondo, digar igual, edo, bueno, o Griezmann, edo Xai Prieto Zartu, edo, edo, bueno, aukera bat oste, ez? Baina mm. ikustu kanpo hori, eman la, aukera bat, digazki hori, eta hori eta bi urtekin, eta hori urtekin, mirari, jo, e, eh, nahiz partidu jokatu, ikustu, ez eh? Errekuperazioa, edo di hortan iaztu daka, baina, ez? sasoi hortan, ingo dute. Zurixio, zurixio, da kazu bat jo? No, no, gehozte urruti jo, eh? oi urtekito, hoi tabi urtekito orzea, bi eh, bai, bai. partidu segidean zi... Ja, ja, ja, a ver, ja, ja, ja, ja, ja, ja, eh, Montari errei zukarra entamantzadia da egiten eta jatetxun honenak eta nik gaur egun, bueno, eh, oie direla ez, eta mm -hmm. zekaldian berriña jokatu guten zan duguna, zuik ere egia zara ondo, ez ere, eh? ondo, no zer bineo, e, dakona zentxu berda, bravo, Bai, kompleto xio dela, ez? Uhum. Aukera, hobi gaina horretik okazu, Txileko zerez joan, ez? Baina, ne, nik uste zubizkara egin jaut, ofondo bile dela, eh? Mhm. Partido, de, bato beste igual indua katxa dena bezala, baina ez zego zerrezan, eh? Nik uste maila una, una mandura, ez? Eta, bueno, eta aurkaria, radio, radio jokatu egin du, eh? Talde bada osorekin jokatzen duna, uhum. Bai. Eta da kola jaso gehiera, jako kola gaio jaso dun taldea. E, estadistikak eta, beratzen bai. egon eta raio da, bai. e, erremate gehiena e, eh, kontrari joan atea inditun taldea, denboraldi honetan. Bai. Eta bai. eraberian bai. gol gehiena bai. hartu, e, hartu bai, bai. dituna. Bai, bai. Horregatik han, goian dugut dinamitakin edo jokalari azkarrakin, e, mm -hmm. posiure jo hor, kriston e, e, zera beri jain ez, erra jori ez, baina alderantziz, ez badugu gauza kondo itxen, behaiek ere, eta anuetan ez dute joiz irabazi. Mm -hmm. azkenekoa totxean idazi zuten bestik, no? Ordu, bueno, guzko dugu. E, hemen ez diak gehiago guzko dugu gaur adri irabazten den, eta, eta, eta, eta bueno, e, datorren hosti alien ere, pues, bueno, derbi, derbi izango dugu, partio politian, mm -hmm. Oida, Oida, behatzi territan haue. Oida, eta, eta bueno, ikusko dugu ba. Ikusko eh? Bueno, ba, futbol kontuak hola xeutziko txugu, bai, realan partidu horrei buruzitzen bai. da. Eta pelota kontuta guatzen orduan. Bai, lauter guazik hartuko dugu, mirariaz, Ba, dugulako finalista, oinatz bengoetxea, bai. lehitzako gaztia. Uf, hau partide, ikusi altzen un partidua. Ba, ipixi zati batzuk eta ikusi nintzun, eta, bueno. Kera, garrera, ja. eh, zen zen tanto bat horretu, uh -huh. amai bituta sortzi garren tantu, amai sortzi dutena, sortzi garren intzuna pa, pablitok, bueno, orko dejada, orko lurrea, goi pelotazo, eta den guztia lurrean, toste, bate dejada, besti dejada. Uh -huh. Bate, korrein, antxoa, bestiak guztaldea. Buah! Ba, oitxea, amasei eta hogeita bira zizion oinagatz bai. bengoetxeak, Pablo Bera saluzei, eta, mhm. bueno, e, ja esan bezala, finalista bat badugu etxea, bengoetxea, printzipioz, abenduan, lehenengo aste buruan, abenduan bilan jokatzekoa zen, baina, bueno, atzoetzen, jokatu beste finale erdila, e, eh, irujo gaixurikan daulako, eta mm. bueno, larun batian izan genuen horren berri eta ikusiko da. Eh, izokatu e, guten edo, eh? Hoi da, geokontua da, bueno, asteburu hontan printzipioz jokatuko dela bai iru jota izolan arteko e, eh, final erdioi, baina ez zutela esan garbi no, kontua delako, bueno, enpresak e, firmatuta zakatelako bilbon jokatuko zutela, baina mm telebistak daude tartean, batetik an, e, eh, bueno, asegartzen produktora edo bainet izango litzateke, mhm. eta bestetik an, e, EITB, mhm. orduan, bueno, ba, ba, da ikusiko da aber non jokatzeuten ah, eta zein pasatzen bai. den eta bai. ondorioz bai. ba finala abendun behatzera bai. atzeratuko litzateke. Nik ez dut puntu naiz eh oier tengo chia ber favor soluzione jokal eta eh pelotari bai. ona da eh ta baina bueno oier tengo bai ia san du gustia gustat da du gustia bate dura pavol palito de baina bai ondo ondo eh bea e, finalea beti, beti, piti con izaka be berriak izan gabe, bai, ez? Aurpegi berriak, eta, bueno, azkenian eh, denak eukitzea aukera, ez? Oida eta oituta gaude Aimar eta bai. Martinez dirujo finaletan bai. ikustea eta oso ondo da Oso jokalari onak dira, baina bueno. Mhm. Tartea nola ba, oinaz bezalako bat pasatzea ez da. Ez txar. Zer dugu erremontean, zea, ba eh erremontean e, binakako txapelketa aurrea dijoa eta e, ostegunean jokatu zen e, eh, Urrizabarren etxea laugarrena eta joaristi eta Jonen artekoa. urriza Urrizata Barrenetxeak irabazi zuten 40 hogeita amarreko emaitzakin. Eta mm gain, e, larun batian beste final, final aurrekoa jokatu zen, ezkurra olazarreko geita mar, zeberio bigarren eta izpuruak berrogei. Oiek e, izan dira asteburu, bueno, ostegun eta e, larun bateko emaitzak. Eta, bueno, ba, hor... E, e, Az, ostegun jokatuko da urrengua e, Utergaitxe berria irugarrena eta joaristi eta jonen artekoa berrogeitan tantota. Lehen bizi zein dihoazte, zakapenean, oinazta San Miguel dihoazte, lider bezala edo nola, nola da golik ilia? Ba, ez dakat informazio iguain bai. e, eh, bai. eskura, baina ustez, bai, bai ez. E, bai, ez, ez, lider dihoaztela, ez, oinazta eh, San Miguel. Oinazta eta empatatuta daude e, urriza eta barren etxeakin. Ah e, mm -hmm. launa puntu, utergata berriak ebeste lau puntu juzte, eta geho zeberio eta izpurua, eskurra olazar eta joaristi eta jon. Eh, kontua da, bueno, e, eh, saikatuko dien e, bikotiak, lehenengo lauak izango diela, eta puntuazio sistema bat e, berri bat akatela, berrogei tantu lortzen ditunak, irabazten dunak, lau puntu lortzen ditu. Hori da, sistema zera e, eh, naiz eta galdu, e, bi puntu lortuko ditu, hogeita amabitik hogeita amabostea puntu bakarra, eta hogeita amabitanto baino gutxi egiten bat galtzaliak ez dula puntu ikan eskuratuko. Kurosua, <laughs> zikien dute, eh? bai. ala bai. Eta, bueno, ba, finala edo bueno. e, eh, ligaizka guaina. E, Ligaizka abenduan batetik sortzira jokatuko da Eta, mm -hmm. a ber, ze pasatzen A ber, ze, erki Bueno, aurra jongo ea? Bai, e, sask, saskibaloia bai. hartuko dugu? Bale, eh, bala, azken berri bat gainea, zazki balo jan, ez? Hoi da, eh, Eta, Baskoniak, bai. Ivanovic, bai, entrenatzailea, entrenatzaile, postutik. Pena, pena bat, eh, iazan, eh, bueno, dena tokatzen da aziera eta bukaera, baina nire zen, e, eh, bueno, e, eh, historiko bada ez, e, eh, gazte izaldian ez? Bai, e, amar, ligak, Bai, ligak irabaziak eta, uh -huh. eta, bueno, baina, bueno, egia zen, etxean egaldu bintzuten, bai, eroli galen gaurnean, oso, zaila dakatez zarkatzea, galdu indut ere, zean, e, a, ligare eta ja giro aniko gaitzen hasia zen eta hemenakigu eh gauza eusa gizki di juri presentatzailea klasa dela eta bueno pena bat baina hemen aurrera de joazuntua eta eta bueno <coughs> egia hor zurrumuruak espazik edo tokote den edo leno espazia edo lehenibilia bai. da, ligirazia da, gaina leno paskoriak ere egon dut batzuk, mhm. eta bueno, ikusiko da, ez? Baina, eta, bueno. e, hor partida bukatu orduko esantzun kerejetak e, eh, boten gozutela, beak initzein gabe, itzein bai. aurretik, ez dakit. Aurretik, aurretik ere ja, galdutai Euroligako partida txien ere, ja zurrumur bazian ja, txula jarraitzuko, eta gara bai. guzita karo kusita partida horrelatik joan lehenko eurian, ja, pretik egia zan, bai, ez ezke hemen gauzak, okertzen dinean, ez zer gauzak gauzak da, ez da, ba, hori pues, lehizta uste asko hemen onta, eta dut, bueno, mutilak, gauzak izkiziak eta gintzea, bai. ez? Bueno. eta hola da, zentu nahi den zea, behar hori, eh? Bai, bai. Eh, dira, baina, igual, bukatzeko dute lehoz eh? eh? bueno. Emaitzak emango txugu, Eh, bai, e, bai, kiruro gehi tamasei lagunaro kiruro bat, tabat, jeskrapak bai. laro gehi juventute kiruro gehi eta kaja laborale kiruro gehi tozortzi, lusense amazazpi. Bai, ezan e, eh, lagunaro eriko zoluan zartuta, ez igien, bai. lizen, eta oskonto berriz jeskrapak bizkaia, ez? Eh? Egia zan aldiak oskonto ziria, e, eta baita zea, hor e, Europa maian ere, eta bai, talde, talde polizia dakaten. Mm bueno. pena e, eh, jeskrap laugarren postuan dao, mm -hmm. e, eh, kaza laboral zortzi garren postuan eta lagunaro ama bost. Naiko bila. Ea, lagunaro gure pixkan koruz. Oida. Oida. Eta bueno, e, gauza bat, eskalba txapakir izan duzen, zerritzen? Bai, izan duzen, eh? larun batean. E, larun batean izan duzen, ez dauzun gaina bigillo bikaini izan duzela, jende pila bat, eta bueno, bai, zuten ben irabazleak. Bota. Eh? Nezketan, bueno, idai... Ziarte, oiazbarra, honek irazadu, ja, eh, artista bada, eh? oso zondo, bai. bigarren zurile arruet, irugarren joana zilexea, eta mutiletan berriz ontarra bizarra, irabazlea, eh, Lander larrañaga, bigarren Mikel Velasco, eta irugarrena Iñaki eh, Aranzamendi, eh? Uh -huh. eskala da, eta zan ja ogeita bigarrena, eh? Eta, eta giro, giro honatzen dela, eh? Hor ero soldo kirote gira. Eta bueno, giro, eh, formula batiko dugu ere, hor furi eh, bai. furi jantako, proa bakarra falta da bukatzeko bai, hor bueno, Espainiako bueno, edabideak aidea bombo ematen animet, Alonso animatu behar dela, eta... Ba, Bai, bai, iso, iso normal, bai. Betikoa, ez? Bai, bai, Baina, aukera gehiena bete ditu egia zen, eh? Bai. Atzo, esatu batu beharko zaria, hausilien, eta Lewis Hamilton irazle, bigarna Sebastian Betel, eta irugarna Fernando Alonso. E, orduan, azken proba atorren ikandean Brasilien, eta zekapena, lider Sebastian Betel redulekoa, berrunda iru eta mairu punturekin, bigarna Fernando Alonso Ferrarikoa, berrunda iru egin punturekin, irugarna Miki, e, eh, Miki Raikonen, e, eh, Eta, hemen, e, da, e, amairu punto, abantaila da KPSBek. Bai. Ordu zein berdu betelekin izkio, laugarren, iaziadaka. Mm -hmm. Ordu, nahikoa du laugarren itxia. Proba hortan, eh, ja munduko izatek. Eta gauzak oso gaizki jume hartzeizki jo betelei, laugarren postutik atzea gehiatzeko. Pues bai, bai, bestela ingo baluk egual podi... E, e, alonso egin berdu podi mhm. beti. Eta beste egin berdu, pues, segun nola hitzen duen zeak, alonso, pues, bai. laugarren edo sortzigarren, garren, edo zaila, alare, uh mhm. -huh. estadistika bat dago ondela bi urte, ez tegit gora bai. edo, Bez, eh, alonso zijoan lider eta betel zijoan irugarren. Eh, amagos puntukin. Uh mhm. -huh. zein zen, zeintzen, Eta bai bizarik edaz dira, mundia Betelek, betelek. Orduan, azka probazen gaina, eta liko batzun, orduan ere alonso egitia, laugarren. Eta motorra buskatu zuen, eta ez zintzun, eta ja. Ba. bigarrenak ere ez bukatu hon, eta horren azkerien, horren bai izango ikara betelek eta... edaz ez zuen ez zero jorrek. Orduan, bukatu arte, Eh, sin da, sin da, sin da, sin da, sin da, sin da, sin Bai, bine, prenden bat nintxoa bai, bai. zuntua, eta moto eh, kotxia hona da gazte bestik bai. ere, bai. eta potentzia dikatik, eta eta ikusten da, ez azkinen nahiko lehiko lanakin, ez? Bino, politiako da, eh? esan, azken... Ba, okay. Emozi dira formula batean. Eh, bai. hartuko dugu, bai. Bai, kopa da bizeko finala, mm -hmm. eh? Txekia rakira Espainia idaz zioten, eh, direktara iru, iru garaipen eh, txekiak, bai. eh, doble, do, dobleko dobinagako partidan ere biak zuten, eta bi partidi irabazene zeak. Eh? Eta azkeriko partiduera erabaki izan zen, hor espanobi, no zen, ez, txai, eh, o txekia, txekiakua, ez, zera, ez, e, almarro, eh? Uh -huh. espanek, espaneko ez egizta hori. Eta, bueno, orduan, e, bai, kello izan zen, eta, bueno, mene ere izan berra dakau, Rafa Nadal pasatu zela ere, bai. baina nik uste bere zimentoz pasatu dira, ez, e, txekiarrak. Oia. Eta gero final izan dudare eh, mundukua, hemen areta futbolian, futbol zala. Mm -hmm. Bai, Brasil Espainian kontra, bai. eta Brasil nagusia Bai, luzapenean, ez dira, zi, uste mhm. gainea, ustut, eh, Espainia bita bat irabaztera izet, eta azken minututan e, ja, parte bukatzen izela berrik du Brasiliek, eta luzapenean berriz, Brasiliek irabazizun, mm -hmm. e, munduko txapeketan. Eta, bueno, bilakaten bengeo eskolaiak, horrezko adiko eskolarriko txapaketa ez, jokatu zen atzo? Hoi da, jokatu zen atzo, Floren Nazabalek irabazizun, etxe harriarrak, etxe onduan arbizun. Bai. Eta, bueno, bigarren Jose Mari Olasagasti, eta uh -huh. Mhm. e, irugarren Azurmendi. Esan bai, Jose bai. Mari Olasagasti, bueno, minutuko aldi, eta ziola zea Nazabalek, baino Bai. Maila Floren Azabale okerrezana oh. seigarren aldiz irabazi bai, dugu. Bai, badio di, berrindu dula Anzeo Rospide eta Jose Mario Laza gaztekin, eta amar, amar ditxula, mindegia nafarrak. Bai. Amar eh, txapaketa txula, eta merito hondikoa Jose Mari Laza gaztek, eh? berroita mair urte ditu, eh? Bai, hoi da. Esta, esta makala, eh? Eta, bai, e, jende de xente ikusten, eta giro bai. politia, egon eh, atzo. Eta, bueno, e, ez dakit, ze hau zegei bakazun, nik aipatu nahi duke e, eh, oianak hortazarrek irabazi dula bai, kaberroita bi, bila langostura, lasterketa. Uh mhm. -huh. Oso no, bai, hori fuerte dabil. Hoi da, eh, bigarren e, fraile izan dela, Euskalduna uh mhm. -huh. baitare, e, laugarren txihuala, baina, bueno, le, lortu azken momentuan, ba, bigarren postu. Mhm. Eh. Eta, bon, ni bukatzeko eskubaloia derbioa izan du hemen, uh -huh. e, e, ereintza taldeak eta bidazoa irunek, eh? eta berdinketa bat azkenian, eh? e, ereintzak oita zei, e, bidazoa irun oita zei, bai du di, kalzarra bordako kiroldegian, e, zale pila bat izan duziela, eta zondi ez, e, kristo miru giru onduzela. Eh? Ba, -huh. Ba, da, ez? Ba, ustez, bai, ez, urdu erritxo bat baguaz, eta, oh, bueno, Ah, bai, ez, denbora, jota, bai, bai. Ordozio, bai, bueno, bueno, bueno, bueno. Eta hola xe bai. utziko dugu, gogoratu araziko jago entzule, bai. sortziterritan saionen errepikapen entzuteko aukera izango dutela. Hori da, hori da. Interneten jarriko dugula xintxilik, eta, orida. bueno, aste azkenian, da. ordu bat eta laur denetan, e, bai. nesken futbola, oiatzongo taldea eta reala. ondo, eta konbidatu izango itxiku, zantzuleno, bino izango itxiku berriz. Bai, bota. Eh? Alas de Incierte, eta maizare Toledo, Oiazun duko taletikan, eta Ina herrero realeko nezkean jokalaria Eta, bueno, orduan azazkenean Kuzko, ba, berriz? Bidari? Os ondo, ba, Josemi López eskerrik asko Gaur gurian izateatikan Venga, zuit, eta, eungo ea Aio Aio Aio